بسم الله الرحمن الرحیم شماره نهم کتاب اسلوب القرآن فی بیان الاحکام آقا قرآن کریم در بیان احکام چه اسلوبها و روشی داره قرآن کریم ببینیم به چه شکل میاد و احکامات بیان میکنه للقرآن اصالیبون مختلفة في بيان الأحكام فهو يعرض الأحكام عرضا فيه تشويق للامتثال وتنفير عن المخالفة مي که قرآن کریم اسلوب های مختلفی در بیان کردن احکام داره احکامات رو عرضه میکنه که در اون ارزش میبینی تشویق وجود داره برای فرمان برداری و همچنین تنفیر وجود داره برای مخالفت کسی که مخالفت کنه با احکامات ولهذا نجد ما هو واجب قد ينص على وجوبه بصيغه الامر او بان الفعل مكتوب على المخاطبين وقد يكون بيان الواجب بذكر الجزاء الحسن والثواب لفاعله میفرماید که به این جهت به این جهت به شیوه های مختلفی بیان میکنه میبینیم که واجب قرآن کریم اون چیزی رو که واجب هست قرآن کریم برای وجوبش گاهی موقع میبینی که با سیغه امر اونو بیان میکنه ها که آقا اقیم الصلاه با سیغه امر چکارش میکنه اقیمو دیگه سیغه امره بخانید اقامه کنید و گاهی موقع نه میاد که میگه این فعل مکتوب هست بر مخاطبین فرض هست مانند کتب علیکم الصیام واجب بودن روزه رو با سیغه امر نگفته بلکه چی گفته گفته که کتب علیکم الصیام آه نوشته شده بر شما روزه فرض شده بر شما چی روزه و گاهی موقع نه واجب و بیان کرده با ذکر کردن ثواب برایش و همچنین پاداش برای انجام دهندش پس میبینیم قرآن کریم میفرماید که با شیوه های مختلفی احکاماتش رو بیان میکنه مثلا به عنوان نمونه برای واجب گاهی موقع با سیغه امر میگه گاهی موقع با سیغه مکتوب گاه کتبه و گاهی موقع میبینی که نه برای اون عمل جزایی تعیین میکنه و انجام دهندش برایش چی تعیین میکنه پاداش والمحرم قد يكون بيانه بصيغة النهي وقد يكون بالتوعد على الفعل او بترتب العقوبة عليه همچنین در مورد حرام محرم این چیزی که حرامه گاهی موقع میبینی که بیانش با صيغه نهی هست لا تقرب الزنا گاهی موقع میبینی که نه با وعید هست آقا اگر این کار رو انجام بدی جهنم وجود داره این کار رو بکنی عذاب دردناک داره ها یا اینکه عقوبتی براش میشه مترتب میشه این کار نکن وگرنه جهنم عذاب ها پس اسلوب قرآن کریم چه در مورد حرام احکامات حرام چه در مورد احکامات واجب فرق میکنه اسلوبای متعددی دارد وعلى هذا فيجب على كل من يريد استنباط الأحكام من القرآن دقت داشته باشید قبلا خوندیم که اصول قواعدی رو برای ما تعریف میکنه که ما طبق اون قواعد میتونیم احکامات رو استنباط کنیم حالا میگه و على هذا دقت داشته باشید فيجب على كل على كل من يريد استنباط الأحكام من القرآن أن يعرف هذه الأصاليب في القرآن وكيفية بيانه للأحكام وما يقترن بالنصوص مما يدل على الوجوب أو الحرمة أو الإباحة بيجي برين اساس بس واجب است بر هر کسی که میخواهد احکامات را از قرآن استنباط بکنه واجب است بر هر کسی که میخواهد احکامات را از قرآن چکار بکند استنباط کنه بگیره واجب است که این اسلوب ها را در قرآن بشناسد و کیفیت بیان کردن قرآن به احکام را بشناسد آه؟ و اون قرائنی رو که همراه با نصوص هستند که دلالت بر وجوب میکنند یا دلالت بر حرام بودن میکنند یا دلالت بر مباح بودن میکنند اونا رو هم باید چی؟ بداند من القواعد النافعه في هذا الباب ما يأتي میگه از جمله قواعد سودمند در این باب قواعدی هستند که در زیر میاد یک این قواعد اینجا دقت داشته باشید که چند تا از این قواعد رو ذکر میکنه یک يكون حكم الفعل الوجوب او الندب اذا جاء بصيغة الدالة على الوجوب او الندب او اذا ذکر في القرآن واقترن به مدح او محبت، او ثناء له او لفاعله او أو اذا اقترن به الجزاء الحسن والثواب لفاعله ببینید این اسلوبه رو بدونید میگه یک حکم فعل واجب یا مستحب میباشد زمانی که آمده باشد با که دلالت بر وجوب یا دلالت بر ندوی میکند مستحب یا زمانی که در قرآن ذکر شده باشد و همراه با اون مدح محبت ثنا برای اون کار یا برای فائلش برای انجام دهندش ذکر شده باشه کاری ذکر شده و تعریف شده کاری ذکر شده و انجام دهندش چه شده تعریف شده بله یا جزای خوبی براش تعیین شده آقا این کار رو هر کس بکنه این جزای خوب داره پس مشخص میشه که این کار یا وجوبه یا مستحبه قاعده بعدی و یکون و حكم الفعل الحرمة ويكون حكم الفعل الحرمة أو الكراهة إذا جاء ذكره بصيغة تدل على طلب الشارع لتركه أو إذا ذكر على وجه الذم له ولفاعله أو أنه سبب للعذاب أو دخول النار أو, أو لعن فائله او وصف الفعل بانه رجس او فسق او من عمل الشيطان او وصف فاعله بالبهيمة او بالشيطان ونحو ذلك دو و حکم فعل حرام یا مکروه می باشد پس ما در گزینه اول خوندیم که حکم, حکم فعل یا واجب است یا مستحب زمانی که با صيغه آمده باشد که دلالت بر وجوب یا ند میکنه یا زمانی که در قرآن ذکر شده باشه همراه با مدح و ثنا و این مسائل دو میگه حکم فعل حرام میباشد زمانی که با سیغه ای آمده باشد که شارع طلب کرده که باید این کار چه بشه ترک بشه با یا یا که ذکر شده باشه در قرآن کریم مزمتی براش تعیین شده باشه یا برای انجام دهندهش یا این که اومده باشه که آقا اگر این کار رو بکنید سبب چیه عذابه یا سبب داخل شده جهنمه یا این که انجام دهندش لعنت بشه یا این که اون فعل وصف به رجس بودن بکشه ها نو رجس من عمل شیطان بگه این عمل عمل رجسیه یعنی نجسیه پلیدیه یا این که بگه این عمل عمل فسقیه یا این که از اعمال شیطانی هست یا اینکه انجام دهندش وصف به بهیمه بودن و چارپا بودن بشه ها اینا مانند اولایک کل انعامی میگه یا وصف به شیطان بودن بشه میگه اگر با این چیزا بود پس دلالت بر این میکنه که این کار یا حرامه یا مکروه در گزینه اول خواندیم که یا واجب بود یا مستحب اگه با سیغه اومده بود که شریعت طلب انجامش رو میکرد یا نمیدونم همراه با سنا و تعریف و تمجید و آنچه که خوندی در گزینه دوم آقا حکم فعل حرام یا مکروه هست زمانی که شاره بگه این کار رو انجام نده یا همراه با این چیزایی که گفتیم سه و یکون حکم الفعل الاباحه اذا جاء بلفظ يدل على ذلك كالاحلال والاذ ونفي الحرج او نفي الجناح ونحو ذلك سه حکم فعل مباح بودن می باشد چه زمان؟ زمانی که با لفظی آمده باشد در قرآن کریم که دلالت بر مباح بودن میکنه مانند حلال احلت لکم بهیمت الانعام با کلمه احلت اومده پس این مسئله برای ما چیه؟ مباح یا اینکه اذن داده بشه اذن للذین ظلمو، ها اجازه داده شده یا اینکه بگه لا حرجی بر شما نیست که این کارو انجام بدید یا اومده که آقا لا جناح علیکم جناحی بر شما وجود و امثال این چیزا اگر اومده بود پس حکم اون فعل چه هست مباح چیز خیلی قشنگی گفت در رابطه با اسلوب قرآن کریم و بیان کردنش چیا رو احکامات رو اسلوب یعنی, یعنی شیوه یعنی روش هشتاد دلالة القرآن على الأحكام قدمنا أن القرآن قطئي الورود فأحكامه إذا قطئية الثبوت إلا أن دلالته على الأحكام قد تكون قطئية وقد تكون ظنية میگه قبلا ما قفتم که قرآن چیه؟ قطعی الوروده ها؟ احکاماتش هم قطئي الثبوت هستن ولی در دلالت بر احکام در دلالت بر احکام گاهی دلالتش قطعی هست و گاهی موقع چی هست ظنی ثبوت قرآن قطعی هست هیچ گونه شکی درش ولی در برداشت شما مثلا یه آیه اومده که آیه به شکل قطعی دلالت بکنه میبینی که بعضی از آیات قطعی دلالت میکنن بر حکمشون و بعضی زنیه یعنی میشه برداشتای متفاوتی کرد خب چه زمان قطعی است فتكون قطعية إذا كان اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط چه زمان آقا دلالت قرآن قطعیه زمانی که لفظ فقط یک معنا داشته باشه مانند این قول الله متعال ولکم نصف ما ترک ازواجکم آقا قرآن گفته زمانی که زن شما فوت کرد و بچه نداشت شما نصف آنچه را که باقی گذاشته مال شما مرداه مال شوهره خب این قطعیه قرآن میگه نصفش این فقط یک معنا داره آقا نصف چند تا معنا داره یک یا الزانیت و الزانی فجلدو میگه زن زناکار و مرد زناکار هر یکی رو صد تا شلاق بزنید خب صد چند تا معنی داره یک معنی پس اینو میگن قطعی و دلالت اینو میگن چه؟ بله فالنصف والربع والمئه كلها قطعی و الدلاله على مدلولها آه، این مثالی که اینجا آورده بود نصف که تو آیا اومده بود ربع یک چارم یک چارم دیگه چیه یک چارم اینه که اگر زن بچه داشت یک چارم میراثش مال شما مردانه اگر نداشت نصفش یک دوم مال مال شوهره اگر زن بچه نداشت و اگر داشت ربع یک چهارم خب میگه این نصف و ربع و صد که برای حد چی آمده بود زنا میگه اینا قطعی هستن قطعی و دلالت علی مدلولی ها اینا قط دلالتشون بر مدلول خود چی هستن قطعی هم دیگه نصف آقا مشخص قطعی روب صد صد شلاق چیه قطعی ولا يحتمل أي واحد منها إلا معنى واحدا فقط وهو المذكور في الآية میگه هر یکی از اینا فقط یک معنی داره همون یک ذکر شده و, و قد تكون دلالته ظنیه و گاهی دلالت ظنی هست یعنی به شکل قطعی یکی از اسباب اختلاف مجتهدین که در زمان صحابه که در زمان بعد از صحابه و تا امروز یکیش اینه که آقا نصوص زنی و دلالته میشه برداشته مختلفی ازش کرد میشه؟ میبینی امامی نظریش دیگه است امام دیگر نظریش دیگه است میبینی در علمای معاصر اون عالم هر دوتا یک منهج هم دارن نظرش با اونی که دیگه چیه؟ بله. فرق میکنه خب میگه و تکون دلالت ظنیتا و گاهی موقع دلالت قرآن چی هست اذا كان اللفظ يحتمل اكثر من معنى مثل قوله تعالى زمانی که میگه لفظ بیش از یک معنا داشته باشه زمانی که لفظ بیش از مثالی براش آورده اینو در تمام کتب اصول فقه میاره والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء میگه زنان طلاق داده شده منتظر میمانند برای عده سه چقدر ولی این قر از اون الفاظی که زنی و دلاله هست یک معنا نداره قر در ادبیات عرب یک معنی نداره هم به معنی حیز هم به معنی پاکی حالا زنان بشینند سه تا حیز یا سه تا پاکی میبینی بعضی از فقها گفتن سه تا حیز و بعضی دیگر گفتن سه تا چی همین یک کلمه دو معنی داره نه حیز و پاکی خب، پاکی بعد از حیز میاد آره دیگه پاکی زمانی که هز نیست هز زمانی که هز اگر ما بگیم آقا اگر ما بگیم یک زن ادش سه هزه یعنی سه بار باید هز بشه اگر بگیم سه تا پاکی نه دیگه یکی در میاد نه عراقی سه بار هز بشه خب خب سه بار هز شده سه بار که شده عدهش تموم میشه بعد از هر هزم یه پاکیه دیگه درست خب یعنی الان اگه مثلا سه بار حیض بشه همون حیض سوم دیگه یعنی منتظر پاکیش نشه یعنی حیض که تموم شد دیگه خلاص خب تموم شد دیگه پاک شده سه تا پاک سه تا پاک خود خود انجام میشه خب خب الانش الان اول پاکیش ببینی وقتش طولانی تر میشه در یکی یعنی یه پاکیش الانه خب؟ یه پاکی بعدی یعنی اون پاکی بعدی باید حیض چهارم بیادید آخه شما اگه دقت بکنید اوقات فرق میکنه بعدا رو این دقت کنید وقتش فرق میکنه فلفظ القروع فس لفظ چی؟ قرع یا همون قروع یحتمل ان یراد به الاطهار احتمال داره که منظورش پاکی باشه احتمال اینجا بله ويحتمل أن يراد به الحيزات وإن احتمال دارك معنيش بشه سهيز بشه فمع هذا الاحتمال قد تكون دلالة الآية على الحكم ذنية لا قطعية میگه با إن احتمالك وجود داره دلالة آية چه هست؟ ذنية هست دیگه قطعي بيك یک میتونه به معنا حیز باشه و میتونه به معنای همون همین چیز پیش اومده دیگه امام شافعی رحمت الله علیه میگه که پاکی منظور از اون قرع ولی امام ابو حنیفه میگه چیه؟ حیز آقا تو باید بری که خب همونی که ارجح داره قولش با دلیل قوی تره اونو باید بری پیدا کنی طبقه اومد بله. به سنت هم مراجعه کنیم دیگه مراجعه کنیم همه قول که رویتر این سنت و مثلا صحابه چش